Book 2 68 68 დიდი პატარა დიდი პატარა დიდი და პატარა დიდი და პატარა სპილო დიდია სპილო დიდია თაგვი პატარა თაგვი პატარა ბნელი და ნათელი ბნელი და ნათელი ღამე ბნელია ღამე ბნელია დღე ნათელია დღე ნათელია მოხუცი და ახალგაზრდა მოხუცი და ახალგაზრდა ჩვენი ბაბუა მოხუცია ჩვენი ბაბუა მოხუცია 70 წლის წინ ის ჯერ კიდევ ახალგაზრდა იყო 70 წლის წინ ის ჯერ კიდევ ახალგაზრდა იყო ლამაზი და უშნო ლამაზი და უშნო პეპელა ლამაზია პეპელა ლამაზია ობობა უშნოა ობობა უშნოა მსუქანი და გამხდარი მსუქანი და გამხდარი 100 კილოგრამიანი ქალი მსუქანია 100 კილოგრამიანი ქალი მსუქანია 50 კილოგრამიანი კაცი გამხდარია 50 კილოგრამიანი კაცი გამხდარია ძვირი და იაფი ძვირი და იაფი მანქანა ძვირია მანქანა ძვირია გაზეთი იაფია გაზეთი იაფია